باب صلاة الخوف باب صلاة خوف نماز خوف ويجوز للإمام إذا خاف من عدو اللقاء من عدوه اللقاء أن يصلي بالناس بالناس كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جائزة برای إمام زمانك که از دشمن درگیری رو نماز بخونه برای مردم همانطور که پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز خوند به ذات الرقاع در ذات الرقاع اذا كان العدو مستقبل القبلة فيفرقهم طائفتين زمانی که دشمن در سمت قبله بود ببینید نماز بار نماز خوف به شکلهای مختلفی در روایات وارد شده بستگی داره به اون حالت بستگی داره به چی؟ اون حالتی که قرار میگیرند میگه زمانی که دشمن در سمت قبله بود فیفرقهم طائفتان امام میاد به دو گروهشون تقسیم میکنه احداهما تقف به ازاء العدو یک گروه در مقابل دشمن می و یسلی بالاخرى رکعتن و گروه دیگر رو یک رکعت نماز میده و یقوم الى الثانیتی و بلند میشه برای رکعت دوم فتخرج الطائفه نفسها من امامتی و تتم صلاتها وحدانا امام ایساده این گروه که یک رکت با امام خونده بودند رکت دوم خودشون تنهایی میخونند و نمازشون رو تنهایی کامل میکنند و تمضی فتقف به العدو و میرن در مقابل چی؟ دشمن قرار میگیرند خب اینجا دیگه امام یک رکت خونده اینا دو رکتشون رو کامل کردن خب نماز هم قصر دیگه در جنگ وتأتي تلك الطائفة الأخرى والإقام قائم في الثانية فتصلي معه الركة الثانية گروه دیگری که قبلا داشتن در مقابل دشمن بودن میاند و امام در رکت در حالی که امام در رکت دومی ساده رکت دوم و امام با این گروهی که تازه اومدن میخونه مالی این گروه میشن چند رکت یک مالی امام شد دوتا مالی این گروه شد یکی وتقوم اذا جلس للتشهد فتتم صلاتها ويسلم بها و میسه زمانی که نشست برای تشهد پس کامل میکنه نمازش رو سلام میده پس اینجا دیگه نماز چه شد؟ تمام شد این زمانی بود که دشمن کجا بود دشمن به سمت قبله بود دشمن کجا بود به سمت قبله بود روش به سمت چی بود روش به سمت قبله بود این زمانی بود که روش به سمت قبله بود و مسلمین که هم نماز میخوندن روبروی کی بودند روبروی اینا بودند در این حالت به این شکل میخوند اما و کان العدو فی ناحیه مستد مستدبرا لها زمانی که دشمن در ناحیه قبله بود مستد مستدبرا لها ولی پشتش به سمت چی بود قبله و هم على استواء من الارض لا يسترهم شيء در یک زمین صافی بودند چیزی نبود که اونا رو بپوشونه آه کوهی چیزی نبود که خلاصه در وسط قرار بگیره و مانه تیر دشمن بشه جاز این یصلی بهم الامام که صلات نبی به عصفان جائز است که اینجا امام مسلمانا رو نماز بده مانند نماز, نماز خوندن پیغمبر در عصفان به چه شکل بوده؟ میگه الان فیحرمو بجمیعهم اینجا با تمام مسلمانان تکبیر احرامو میگه تقف طائفه من اهل الصف الاول في ركوعه قياما يحرسون میگه گروهی از صف اول می در رکوع ایستاده دیگه به رکوع نمیرند چون اگه به رکوع برن اونا تیرباران میکنه منتظرن یحرسون نگهبانی میدن فاذا رفع الامام و من معه من الركوع زمانی که امام از رکوع رفت بالا و اونایی که رکوع کرده بودن تو قسمتی رکوع کرده بودن قسمتی دیگه نکردن امام که رفت بالا اونایی که دیگه رکوع نکردن اونا میرن به رکوع ثم وقفوا اذا سجد لیحرسو سپس اینا همینجوری نگه میدارن ایساده زمانی که امام سجده کرد تا اینا چکار بکنن نگهبانی بدن فإذا رفع من السجود سجد امام که رفت به سجده اینایی که ایستاده بودن چیکار میکنن سجده شروع یعنی يعني نوبتی در واقع مواظبند وكذلك الركعة الثانية وهمچنین ركعة دوم بعد أن يتأخر أهل الصف الأول في الركعة الثانية در رکت دوم همین کار میکنند ولی یک کاری میکنند برای اینکه مثلا عادلانه بشه چیکار میکنن و كذلك الركعه الثانيه بعد ان يتاخر اهل الصف الاول في الركعه الثانيه الى الصف الثاني اینجا دیگه صفا جا عوض میکنند اینجا دیگه صفا چیکار میکنند جا عوض میکنند چرا چون تا رکوع سجده شریک کی بشند امام بشند حالا اون موقع دیگه تموم شده الان بله خب اون موقع درسته درسته اون موقع ويتقدم أهل الصف الثاني إلى الأول وميات جلو أهل دوم به صف اول ليحرس من في الصف الأول في الركعة الثانية تا نگهبانی بده اونای رو که در صف تا نگهبانی بدهن اونای که در صف اولا کجا رسیدیم؟ وكذلك الركعة الثانية بعد أن يتأخر أهل الصف الأول في الركعة الثانية إلى الصف الثاني بعد بعد میگن میرن به صف دوم میرن اهل الصف الثاني الى الاول وجلوميان اهل صف دوفوم بالصف الأول ليحرص ليحرس من في الصف الاول في الركعه الثانيه تاني نگهبانی بده کسی در صف اول در ركعة دوم من غير غير من حرس في الركعه الاولى غیر اونای تا اینایی که در رکت دوم نگهبانی میدن اونایی نباشند که در رکت اول چکار کرده اند نگهبانی داده اند خب پس اینجا ما زمانی که دشمن در سمت قبله باشه دو حالت داشتیم یکی این که دشمن سمتش به سمت قبله باشه خب اینجا موقعی که دشمن به سمت سمتش به سمت قبله بود اینجا امام چیکار میکرد حالت اول بود نمیتونستند که چون سمت مسلمان هم به سمت قبله سمت اونا هم به سمت قبله نمیتونستند که تو نماز نگهبانی بودن مجبور بود دو گروه میکرد یک رکت رو به یک گروه میداد رکت دومی رو به گروه دیگر دو گروهشون میکرد یک گروه می اومدن رکت اول با امام میخوندن بعدم مال خودشون رو کامل میکردن میرفتن بعدا اونا می رک... گروه اول رکت اول رو با امام میخوندن تموم میکردن میرفتن جانشین اونا میشدن و اونا می رکت در رکت دوم با امام شریک میشدن و نماز رو با هم چیکار میکردن تکمیل این چه زمان بود این زمانی بود که دشمن سمتش به سمت قبله بود بله. دشمن سمتش به سمت قبله بود خب مسلمان ها هم به کدوم سمت نماز میخونن به سمت قبله اگر به سمت قبله میخونن یک گروه نگهبانی نده که دیگه نمیشه حالت دوم این بود که دشمن سمت قبله هست ولی پشتش به سمت ولی پشتش به سمت قبله در این حالت پشتش به سمت قبله روش به سمت های. خود در این حالت مسلمان ها نماز با هم میخوندند ولی در رکوع سجده گروهی ایساده بودند نگاهشون میکردند دشمن چکار میکردند؟ دشمنی که پشتش به سمت قبله و روش به سمت مسلمانان پس این دو حالت زمانیه که دشمن به سمت قبله ولی روش فقط فرق کرد در حالت اول به سمت قبله بود روش در حالت دوم پشتش به سمت قبله و وإن فرقه فرقتين فصلى بإحداهما جميع الصلاة وأعادها بالثانية جاس میگه اگر دو گروهشون کرد اول یک گروه تمام نمازو و کامل و نماز به خوند و دوباره با گروه دیگر نماز و تکرار کرد این هم جایزه یعنی دو گروهشون کرد این گروه نماز کامل داد سلام داد بعدا گروه دوم دوباره چکار کرد نوازن میگه این هم جایزه و هذه هي صلاة النبی به بطن نخل میگه این نماز پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بطن نخله فإن حصل في المصايفة والتحام القتال صلى كيف أمكنه راكبا وراجلا إلى القبلة وغير القبلة ولا إعادة عليه إذا أمن حالا اگر حالت خیلی شدید تر بود اگر حالت چی بود شدیدتر از این بود که مثلا یه گروهی برن جلو دشمن رو نگه دارن یا تو نماز مثلا نگاه کنند اینجا میگه دیگه اگر در حالت شمشیرزنی بودند و جنگ در اوج بود هر جور که ممکن بود نماز بیخونه چه در حال راه رفتن چه در حال سواره چه در حال پیاده چه در حال به سمت قبله چه سمت غیر قبله ولا اعاده عليه اذا امن و اعاده ای هم برش نیست زمانی که در امنیت اومد بله یکی از حالتهای شدید همینا یکی از های شدید که وارد شده همینه که ایساده و سواره و میگم سواره و پیاده و قبله و غیر قبله میتونه شخص نمازش رو بخونه در جنگ و یا من السلاح فی صلاة الخوف ما یدفع به ان نفسی میگه صلاح برمیداره در نماز خوف به اندازه که از خودش چیکار بکنه دفاع بکنه فإن ضرب فی الصلاة ضربة و ضربتين جاز اگر در همون حالت نماز یک ضربه یا دو ضربه زد میگه جائزه و ان کرر الضرب فسدت صلاته اما اگر ضرب زدن و تکرار کرد نمازش باطل میشه ولی خب اگر چنانچه خیلی شدید بود که باید هر لحظه بزنه آیا واقعا مثلا بازم باطل میشه این یه حرفه چون بعد از این که نماز خوف اومد دیگه انسان نمیتونه نماز رو قضا بکنه در حدیث اومده پیغمبر قبل از این که نماز خوف نازل بشه پنج نمازش چی شد؟ قضا شد ولی این قبل از چی بود؟ اومدن نماز خوف بود خلاصه میگه اگر یک ضربه و دو ضربه زد جایزه ولی اگر ضربه زدن رو تکرار کرد الان البته خب بازم نوع جنگ متفاوت شده و انصار على صلاحه دمون القاه ما کان فی صلاتی اگر بر صلاحش خون بود میگه اون صلاح میاندازه اگر در نمازش بود فان حمله فیها فسدت صلاته میگه اگر حملش کرد در نمازش صلاحو نمازش چی میشه خب این طول رد شده این دوره الان دیگه کلاشیکوف خونی نمیشه موشک دیگه خونی اون شمشیرهای قدیم بود ما دیگه رو این تعلیق نمیزنیم ولی روی این تعلیقاتی وجود داره که مثلا صحابه در حالت خود نماز اصلا تیر خورد و نماز وقت نکرد لباساش اصلا خونی شد خیلی مثلا